Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeća vrsta hadisa, a to je Meufuf. Meufuf smo rekli, uh, ono što se pripiše uh, poslanik, a Meufuf, uh, vakf u osnovi, uh, znači uh, da se stanje. Vakaf je vakf, znači stati, znači da se stani na nečem. Eh, nazvani tim hadisom zato što kaže ma udife ila min qaulin au fi'lin au taqrin što je ono što se pripiše od uh, ashabu od riječi od djela od, od potvrđivanja to je hadis mauquf <clears throat> Ovdje, znači, eh, ovaj komentar, recimo, objašnjava kakav je tu vrsta hadisa, znači, to prenese, prenese se u lancu prenosilaca i na kraju lanca prenosa spominje se znači onaj tekst metni. Međutim, to što se spominje, pripiše se tome da je to rekao Ashab ili da je to radio Ashab ili skupina Ashaba, svejedno može grupa, ili da je to, e, da je to odobreno strane Ashaba. Svejedno, da li je taj, to što, taj e, hadis koji se prenosio cijednom bio mu tesilinu, kad je imao spojen lanac prenosilaca ili prekinut lanac prenosilaca, to je, sve to je već sad drugi problem, znači druge prirode. Takvih hadisa također ima mnogo, recimo, ovaj, Melkuf, hadis Melkuf, E, melkuf, znači riječi, e, riječi ashaba, e, riječi ashaba, znači melkuf kauli, recimo poput riječi Alije radijalama koji je hadijskoj bilježi Buhari u svome, svome sahihu, a to je da je rekao hadithu, hadithu nase bima jarifun, govorite, pričajte ljudima ono što razumiju, što što znaju, što razumiju, što mogu skontat, eto ridune en yukadzeb Allahu wa rasulu, zar želite da, da se da se utjerava u laž Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, hoće da se kaže, nemojte ljudima dolaziti nečim jako neobičnim stranim, gdje će dovesti ljudi zbunti, dovesti u to da, da, da, da negira karma nemoguće. To od islama, nije to od islama, ne privatam, tako dalje. Poznata izraka na čali radi anhu da, da se ne iznosi među ljude koji ne znaju, nemaju znavolja znanja, da se iznosi nešto što, što, će ih na, što će ih navesti da izgovore, učini neke stvari koji, koji mogu, mogu biti e, tragične, pogovne za njih, njihovo pojmanje vjere. E, drugi primjer, primjer Mokuf, jeli, znači, e, Mokuf, Mokuf znači, od, znači da je to od Ashaba u dijelu, poput toga recimo kada ovaj, hadis u kojem je došlo, da je kaže em ibn Abbas uh, ibn Abbas je bio kaže imam predvodio je namaz wa huwa mutayammim a kaže bio je uh, uzeo tayammum znači opis ashaba znači ovdje opis ashaba njegovog djela a znači ne od poslanika sallallahu alejhi ve sellem uh, smisao navođenja ovog hadisa u tome znači da, da osoba koja uh, koja uzime tejemu da može biti imam u tom kontekstu se navodi Znači da osoba ko uzme temu može biti ima, da ne bih mislio ako ovaj uzete temu, to je slabija vrsta tahareta, ne možeš ti biti ima, majti nazad, nego mora ona koji pravi uze abdest. E, drugi primjer o, o hadisa Melkufa, takriri, znači hadis odnosno e, Melkuf to je e, znači, od ashaba u kojem se nešto potvrđuje od njega, a to je e, primjer toga je riječi tabeina, nekog od tabina, kaže fa'altu keza emama ehadin sahabe velem junkir alije, kaže radio sam to i to iz, uh, pred ashabima ili nekim od ashaba, kaže ali nije mi to negirao. Znači radiš nešto prisutu njegov, on ti nije negirao, da je to bilo nešto sporno, on bi to negirao. uh, <clears throat> imam ovdje lagano razinačka učenjaka, da li se, uh, da li se hadis, mevkuf, znači što se pripisuje ashabu, da li se on naziva ovaj, ima drugi naziv, pa neki učenjaka, znači neki mu hadis iz određene oblasti. Nazivaju taj hadis Haber, a neki nazivaju Ether. Pa kad spomenuju nešto od, od ashaba, kaže Jafi Ether. Jafi Etheri, ani sahabe. Ether znači misli se da ono što pripisuje ashabima. A kad kaže hadis, mislim na poslanika sam se. Uglavnom, u tom, u, to, to ovaj, ima razilačka učenjaka, odnosno e, učenjaka mu hadisa iz određenih mjesta. Fakih, e, znači fukaha iz Horasana su znači govorili tako znači oni su govorili za hadis koji je marfu koji e, koji se prepisuje poslanik sam sam da je to haber a za hadis koji prepisuje sahaba za ovo govori se da je ether i to je poznato kaže eser ali znači na, kad kažu ether misli se na ono što je prenosio da sahaba e, Što se tiče ovog, znači ovde znači, dolazi nam uh, propis kakav je hadis, da li se prihvata ili ne prihvata hadis maukuf. Uh, Znači, da li se uzima ono što dođe od ashaba, da nešto rekao, je to šarijaski valid, se prihvati, to može biti argument. Da li su riječi ashaba, dijela ashaba, argumenti, na to se vraća. Pa uglavnom, ovaj, to je poznato meselec Zul neka veliko razilaženje, da li, da li stavovi ashaba su argumenti u šerijatu, naravno, e, argumenti su kada složi, kada ima ashaba na nečemu, taj argument nema sumnje, ali kad se raziđu, kad su argumenti, ili ako se nisu razišli, poznat samo nekoliko ashaba jedan stav, da li je to argument u šerijatu, da neko kaže, neki ashabi smatrali primjerad, prenosi nekoga sahaba smatra da nije dozvoljeno dirati mushaf bez, bez uh, abdesta. Je to širijetski argument? A recimo poslanika da nije prenesen ništa vredostojno. Sad može biti to što ashaba što je prenesen, da to argument širijetski da nije dozvoljeno. Ono kaže, mila, ashabi to ne bi smatrali, osim da nisu naučili od poslanika sam A onda još da imamo suprotno, da duže neko sahaba da rekao da je suprotno tome. I onda razilaži među sahabima kako, od koga uzeti, od njih, tako dalje, to su već uh, ovaj detalj koji su džez Zulfika. Uglavnom, ovaj, ovdje je zanimljiv jedan detalj ima, to je da neke stvari koje se prenosi od ashaba, da mogu imati, eh, eh, da, mogu biti da mogu biti marfu hukme. Da ono što oni kažu da se tretira kao da je po propisu, kao da je to rekao poslanik sam sada. Kako, čem? Eh, ako dođu u nečemu, znači imam ti nekoliko slučajeva. Ako dođu i kažu nešto, E, da dođu da kažu nešto, recimo, e, što se desilo među narodima prijašnjim početku e, stvaranja, događaja, početak stvaranja. Da dođe Asab i nešto kaže, desilo se tako i tako nekad. A taj Asab je poznato da nije uzimo da nije uzimo ovaj, predaje od Ehlu Kitabija, Israelijate tako Poznat potom da nije uzmač, poznat znači kod Mahadisa. I dođe Asad, kaže na početku stvaranja Adem, ali Isalam radio i tako i tako. Nuh, ali Isalam radio i tako i tako. Je se to prihvata ili ne prihvata? E, znači, e, skupina očinjaka smatra da kada Asab dođe sa takvim riječima, a on to nije mogao o sebe reći. Asab nije mogao, kada je da on dođe izmišlja, onako priča, ako mi, ja mislim ovako, ja mislim, nešto šta misliti, znači, čuo ili nije čuo, znaš ili ne znaš. Uh, I e, dođe Asab i ta kaže, priča o nečemu što je nemoguće da priča, osim da je čuo od poslanika sa nosanom. U ovom slučaju, recimo, ti događaje, obavještava neki događaje iz prošlosti. Tada skupina čanka smatra da se, da se to tretira kao mrfu hukmen. Kao da je to rekao poslanik sa nosanom, jer to on nije mogao o sebe da kaže. Naravno, u ovom slučaju da nije došlo nešto oprično tome od poslanika sa nosanom. Također, ako priča o, e, o događajima koji će se desiti pre sudnji dan, preznacima znacima sudnjeg dana, veliki ili mali, događaj, bitke koji će se desiti. Recimo to plašno, recimo ako to Huzeife, dođe Huzeife koji je e, poznavao, najviše poznavao, znači on je najviše prenio događaj koji se pred sudnji dan, je najviše to naučio i, po, e, saznao od poslanika, sam sad on priča o tome, ali ne kaže da je čuo od poslanika, nego on o sebe kaže. Pred sudnji dan dešće se to i to, neće nastup dan dok se nesi to i to. E, znači, takva stvar da kaže, Asim, on to ne može reći o sebe, nego da čuo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. On se postavlja pita, pa dobro, ako je čuo od poslanika, što nije rekao da je čuo? ovi drugi odgovaraju što kaže, ne prihvataš. To što nije rekao, ako je čuo to neki što ima, što nije rekao, što mu reći da on o sebi piče kad on reka. Uglavnom oko toga znači ima razilaženja, ali znači skupina učenjaka smatra kad dođe Asab s nečim, e, govori od prošlosti gdje on nije mogao prisvat, nije mogao reći, osim da je čuo od poslanika sa sedem, ili da kažemo da laži, a to ne priliči da pripišemo Asabima, da govori o predlacima sudnjeg dana, također da govori o nekim propisima u kojim nema ištihada. hada. Znači, ne može doći sa ištihadom. Da, da on kaže, opisuje recimo neki namaz, da opisuje neki namaz, e, recimo namaz kusufa, pomračenje, pomračenje sunca, i kaže da se na tom tom rekatu, on lično kaže, klanja se toliko i toliko i tako, znači ne mogu se on tođe o sebe, da on to izmišlja šarija, nego to čuo od poslanika, sam znači, zato se diže na stepen refa. Ili, da ovaj u ovo ulazi znači ovdje znači govorimo pod ovu vrstu hadisa e, Melkufa ulazi i ono što kaže neki ashaba pripiše vremenu vremenu poslanika sam sam pod po, po tom poznatom hadisa koji bilježi Buhari u i u kojem kaže u kojem e, se prenosi od e, od Džabra radijallahu on kaže kunna uh, nazilo ima od danas kaže kunna nazilo ala hadith rasulullah sallallahu alejhi ve sellem wal qur'anu yanzilu a to od danas se prenosi kaže bili smo činili azl odnosno izbacivali sjeme van maternice supruge, kaže u Al-Kur'anu jenzilo u rivajtu danas, a kaže, a Kur'an je spuštan. U rivajtu je došlo, kaže, leu kane fi še la, la, la, le junha anhu, da bilo u tebe nešto, bilo bi na zabranjeno. E, što znači, opisuje stanje za vrijeme poslanika, znači, niti obavljena Kur'an da je to zabranjeno, niti obavješen poslanik da je to sporno, pa da upozori ashabe. E, pa ima propis toga, znači, Znači, ako to tad rađa za vrijeme poslanika, sada nije poslanica ukorio, nije objavljen Kur'an, što znači da je to u redu, da je to ispravno. Podiže se kao da je to došlo od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. E, takvi primjer ima puno, znači, e, e, drugog tipa, da, da dođe nešto, ovaj, da kaže, umirna bi keda bi keda, naređeno ma to i to to. Ne znam, ne je rečeno koji je naredio. Pa kaže, ono hina keda keda, zabranjeno mi je, kaže, to i to od suneta je to i to, od suneta se radi to, da ne kaže se od koga smo učili, ko je rekao od suneta, znači kada ashab kaže od suneta, to su njegove riječi, od suneta je, e, poput koji riječi ima od suneta? Od suneta je šta? Kada čovjek oženi drugu ženu, bikru, da sa njom provede koliko dana, a od suneta je kada, kad oženi ovaj, fejibu koja je bila udavana, provede toliko, toliko dana. Kaže od suneta, znači to su riječi ashaba, znači nisu riječi poslanika sam sada. U rivajetu kojem se prenosi tako. E, kaže naređeno je alo da da ezan uči ovaj u parnom u pa, sa parnim riječima a i kamet sa neparnim. I tako da znači e, nohina niti bajne e, dženaze kao što se prenosi od Muatije zabranjeno da slijedimo nama ženama da, da, da pratimo dženazu. Valem yuzem alejna, a ni nam strogo zabranjeno. I, e, I tako, znači ovo malo priče sam rekao, znači od suneta je ko, ko ženi bikru ova, da, da, bude kod nje sedam dana, a ko ženi tajibu da bude tri dana. Znači, sve se to, znači, od riječi uh, govore ashaba, ali se pripisuje, pripisuje se, uh, pripisuje se uh, poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. E sad, da li je dokaz, znači, heli uhteđu bil makuf, da li je dokaz, znači, ono što je makuf, da li je dokaz u šerijetu, makuf može biti, znači, verodosan, može biti dobar hadis, može dajiv hadis, uh, znači, uh, u osnovi je makuf hadis, znači, U osnovi, znači, to znači, ademo ih tiđađbi, znači, da, da se ne dokazuje sa On ne može biti u osnovi dokaz. Osim ove izuzetne situacije što smo ovdje spomenuli, znači, ako se to vrati na, na, na stanje poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, na vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I zadnja vrsta, nećemo na prezentu leta, to je hadis maktu. Maktu, znači, da je presječen, kat presječeno nešto. Suprotno od vas spojeno. E, a to je hadis, kaže, ma udife ila tabi'i, evo men dunehu min qawlin fi kaže ona hadis koji je pripisan tabiinu i nekom ko je e, niži ili e, na više na više u lancu na više ili niže stepenu misli se tabi tabiinu i tako dalje to je vrsta hadisa maktua znači da se pripiše neko pripisu neke riječi neke neko djelo nekom od tabiina kao što je recimo često koga čujemo čujemo riječ od Hasan al-Basrija kaže riječi Hasan al-Basrija, primjer tog u riječima Maktu Hadisa, e, da je Hasan al-Basri rekao, e, e, o uh, upitan je o klanjanju za muptedijom, kaže salli u alihi bidatuhu, kao što bilježi Buharija. Kaže klanja za muptedijom, a notarija je, njegova notarija je protiv njega. To je njegova notarija ide njemu, a ti klanja nama za njim. Ili, ili da, da, od, od dijela, recimo, ko se prenosi od, od riječi Ibrahima i Muhameda, E, Montešira kaže kane mesruq yurhi sitr bejnehu wa bejne ehlihi e, i okaru yukbid ala salatihi wa yukhalihim wa dunjahum spominje znači postupak mesruka kako bi on ovaj pre, e, spustio zastor da zastor znači u, u, kući između sebe i svoje porodice familije, supruge i kaže predao se namazu a pre, njih bi pustio kaže njihovom dunjalku, prepustio njihovom dunjalku, prepustio to njegovo djelo i tako dalje. Uglavnom ovaj, e, ova vrsta hadisa, znači ona je napisana, ima neke posebne knjige gdje su sakupljeni hadisi maktu. E, a to je hadis ovaj, e, od od imene Bišejbe, Musannaf ibn Bišejbe i Musannaf ibn Razak. Znači to su dvije zbirke gdje su sakupljeni hadisi od tabina i čak ima od ashaba, stavovi ashaba, tabina, ako hoćeš neku knjigu da da vidiš šta su njihovi stavovi bilo po bilo kojem pitanju, vratiš na ove dvije knjige. Znači, Musanef ibn Ebi Šeibi, Musanef Abdurazak. Poznata dva muhadisa koje su napisali ove zbirke. Gdje su sakupljeni e, skoro svi, većina, znači poznati, predaja od ashaba i od tabina i njihovi stavovi podređenim, podređenim e, njihova mišlja, njihove stave, njihove dijela postupci podređenim postupci. I s time smo završili. E, nema sumnje znači, toga, ova, da, da, da hadis maktu, da, ne, da nije dokaz u šerijatu. To su riječi, to su riječi ovaj, e, tabina time smo došli u temu, došli smo sada znači do novi do nove vrste, nove podjele hadisa, a to je musned hadis i ostale vrste koje nisu musnede i tako dalje, govorit ćemo o njima poslije zjade, to je tamo tesili, tako da je druge vrste hadisa, uh, gdje ćemo nastaviti dalje. Svane kallahu mbe vrbjam, ja sada vam dajem, ja nisam sad kvrtove tu ubudili. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,